вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у незаўважныя знакі часу і ледзьве ўлоўныя змены, якія адбываюцца ў нашым жыцці, найлепшым чынам бачацца вокам староннім. Замежныя турысты не валяць валам у Беларусь. Як правіла, чужаземцаў прыводзяць сюды справы. Яны здзіўленыя і часта ўжо не тым, чым здзіўляліся 5 ці 10 гадоў таму. Значыць, і праўда нешта змянілася. Ці не кожнае вока чапляецца за чысціню вуліц і за адсутнасць на гэтых вуліцах паўнакроўнага жыцця. Па-ранейшаму загадкавай застаецца незалежны статус краіны, назва якой белая рассея сведчыць пра тое, што вы знаходзіцеся ў правінцыі вялізнай імперыі. Але гэта не так, хоць і гавораць тут усе па-расейску замежнаму чалавеку хацелася б простых тлумачэнняў але мы такіх тлумачэнняў не маем самі мы не ведаем у якой краіне жывем і ў якой можам апынуцца заўтра і тады замежнік пачынае сваім розумам вызначаць хто мы якія мы і што нам трэба рабіць інакш кажучы ён спрабуе за нас праясніць нашу сітуацыю Часам ягоныя спробы выглядаюць памылкова, часам дзіўна, але ў кожным разе карысна, бо збоку, як кажуць, відно лепей. Меркаванне чужаземных гасцей пра сённяшнюю Беларусь у матэрыяле з метра бартосіка. Наша краіна вачыма замежнікаў. надыходам лета у нашай краіне падвышаецца тэмпература паветра, узрастае колькасць дачнікаў і псуюцца прыгарадныя акваторыі. Але ёсць адзін яскравы фактар, які па-асабліваму адрознівае Беларусь ад іншых краін. С надыходом лета на наших вуліцах не более замежнікаў. Не швендаюцца кубкі бестурботных турыстаў з фотоапаратамі. Ніхто не запытае па-ангельску, як прайсці да пляцу перамогі, не заўважаецца і маладых леварадыкалаў, што прыехалі са сваіх парыжаў і мадрыдаў падтрымаць самы антыглабалісцкі рэжым. Нават летом у самы турыстычны пік беларусы працягваюць варыцца ва ўласным соку. Соку уласных уяўленняў уяўленняў пра сябе як ледзь не самы лепшы памяркоўны і гасцінны народ планеты гасцінны без гасцей з водгукаў і развагаў пра Беларусь тых небеларускіх людзей што патрапіліся мне ў беларусі апошнім часам я склаў карціну з умоўнай назвай наша краіна вачыма замежных гасцей А пракаментаваць гэтую карціну папрасіў мастака паэта і мысляра Михала Анімпадыстава. украінка Наталка ўжо некалькі гадоў жыве і працуе ў беларусі яе можна назваць паспяховай кабетай некалькі замежных моваў і юрыдычная адукацыя дазваляюць ёй жыць бязбедна Наталка замужам за беларусам але зусім не гарыць жаданнем атрымаць наш сіні пашпарт я попрасіў яе прыгадаць найбольш запамінальныя дэталі беларускага жыцця ты що непрыемна ўражае непрыемна ўражае те що беларусы не корыстуюцца рідную мовою. Непрыемна ўражвае тое, што беларусы не карыстаюцца роднай моваю. Пачуць беларускую мову на вуліцы амаль што немагчыма. Я чула беларускую мову толькі ад студэнтаў, якія выходзяць з універсітэту. Можа, беларусы думаюць, што беларуская мова гэта мова, якой карыстаюцца альбо сяляне, альбо якія садсталыя людзі, я не ведаю. Яшчэ непрыемна ўражвае сфера абслугоўвання. Сэрвіса жадае быць лепшым. На ўкраіне немагчыма, калі ты заходзіш у дзяржаўную краму, каб на цябе не звярталі ніякай увагі і каб табе даводзілася паўтараць свае твае запытанні па два ці па тры разы бо ў крамах цябе проста не чуюць альбо робяць выгляд што не чуюць яшчэ бывае ўражанне што беларусы неяк перапалохана ездзяць у грамадскім транспарце напрыклад у метро яны кучкуюцца ля дзвярэй Мачыма яны мяркуюць што яны не змогуць выйсці на сваім прыпынку ці можа яны ўвогуле лякаюцца метро это вельмі дзіўна бо ў беларускім метро дзякую богу не было ніякіх тэрактаў і ніякай пагрозы для беларуса які спусціўся под зямлю увогуле не існуе пагрозы для білорус, який спустився під землю, взагалі не існує. А зараз дамо слова Міхалу Анімпадыставу, чаму людзі з усяго свету не едуць у Беларусь. Тут трэба браць пад увагу псіхалогію гэтых заходніх людзей, хто там падарожнічае. Умоўна можна на тры катэгорыі разбіць гэта бабулькі пенсіянеркі якія ездзяць па ўсім свеце і я думаю што при больш прыдатных умовах яны таксама ездзілі на беларусь другая катэгорыя гэта сем'і якія разам з дзецьмі ідуць адпачыць і хутчэй за ўсё гэта будзе нейкае мора цёплая краіна курорт і наўрад ці яны будуць ездзіць на беларусь Трэця катэгорыя это маладыя людзі, якія проста падарожнічаюць па свеце і шукаюць прыгодаў і нейкіх свежых моцных уражанняў. Я думаю, што для трэцяй катэгорыі Беларусь можа быць цікавай, але у свеце столькі цікавых краінаў, што наўрад ці Беларусь можа канкураваць, бо зараз на Беларусі мала адбываецца нейкіх моладзевых імпрэзаў. Цяжка знайсці гэтую моладзевую субкультуру. Дык вось вяртаючыся да гэтых катэгорый, першая катэгорыя турыстаў ты бабулькі і дзядулькі для іх вельмі істотна маральны псіхалагічны комфорт балтыйскія краіны яны ўжо шмат гадоў не маюць візавых адносінаў з заходнееўрапейскімі краінамі а ў мінулым годзе ты балтыйскія краіны як все ведаюць уступілі ў еўросаюз і вось менавіта пасля таго калі балтыйскія краіны уступілі ў еўросаюз то туды э, стала значна болей прыязджаць вось гэтых бабулек дзядулек просто з ланцуга сарваліся Хаця ну, здавалася бы нічога не памянялася ў гэтым рэжыме і раней не трэба было візаў і зараз не трэба ну, гэта псіхалагічны фактор што зараз гэта ўжо частка Еўропы што гэта еўросаюз яно ўсё ж такі вельмі моцна паўплывала. Радыё свабода вострая брама наша краіна вачыма замежнікаў. Наталка, Юлія, Маргарыта, Фред і Алекс у матэрыяле з метра бартосіка з каментарамі Михала Анімпадыстава. Музыка канадцы маргарыце станелік 20 гадоў з іх апошнія 6 яна жыве ў таронта пакінуўшы радзіму 14гадовай дзяўчынкай яна ўбачыла яе толькі сёлета і падобна на тое радасць сустрэчы хутка перайшла ў будзённыя параўнанні двух светаў маргарыта кажа што жыццё маладых канадцаў значна адрозніваецца ад жыцця іхных беларускіх аднагодкаў усе працуюць уся моладзь працуе ў канадзе тут неяк спор з бацькамі падтрымка бацькоў апранаецца з вельмі так выклічна <laughs> вельмі тут тут тут у канадзе людзей вяртаць мала увагі на моду на надзежу адукацыя адукацыя універсітэцкая таксама вельмі вельмі розная напрыклад там вучаць думаць тут больш на запамінанне на там ніхто цябе не просіць каб ты запамінаў а каб ты думаў каб ты мог зразумець чаму адбылося гэта чаму адбылося гэтае мінск змяніўся вельмі вельмі змяніўся цэнтр <laughs> цэнтр горада вельмі вельмі чыста вельмі чыста чысцей чаму таронта мікрараёны напрыклад чыжоўка я была ў чыжоўцы вельмі вельмі адрозніваецца больш стары больш такі закінуты дэпрэсіўны ніхто не смяецца не так як у канадзе у сёння ехалі ў метро напрыклад людзі няма павагі адзін да аднаго неяк усё такуцца і такуцца людзі панадзе такога не ўбачыш так так ніхто не гаворыць прабачце калі ласка дзякуй няма такога там гэта заўсёды ў сервісе у крамах у кафе ў рэстаранах зусім другія адносіны да кліентаў расейка Юлія філатова жыве ў новосібірску куды падоўгу бізнесовай службы закінула мужа беларуса і вывучае ў віленскім пэд-універсітэце беларускую філялёгі рэгію параўнуючы менск і новосібірск што першыя кідаюцца ў вочы што ў менску чыста там орнунг як кажуць немцы чаго няма ў новасібе орнунг ва ўсім людзі іншыя людзі добры на мой поглядкі прыветлівыя новасібе іншыя зусім іншыя людзі за рулём калі вадзілы тут і то яны кто ну прытрымліваюцца правіл у новосібірску няма такого няма такого паняцця зялёны свет ці ці чырвоны напрыклад трава не косіцца няма такого паняцця касіць травы трыгуцяць газоны каля кальцевой і я адразу што няма чым заняцца <laughs> там не стрыгуць а тут і ўсё вот гэтым беларусам патрэбна яшчэ ўразіла ў навасібі адносіна да кабет кабета гэта гэта ну, сучё Яна ну, <laughs> павінна быць э, дома працаваць, не дазваляецца, напрыклад, на самаходзе ездзіць кабеце. Гэта пастель кабета. А тут багіня. Ну, не ведаю, я была багіні. <laughs> Беларусы больш выглядаюць еўрапейцамі, гэта ва ўсім бачна рассеі калі чалавек пабачыў хаця б як жывут у менску то напэўна вяртацца ў рассіі ніхто бы не захацеў а что такое турызм это э, куды-небудзь паехаць і паглядзець што-небудзь новае каб пры гэтым было цікава і прыемна калі гэта нецікава і непрыемна то ну, гэта ўжо не турызм калі там будуць чэргі хамства і абізаны перапынкі па две па тры гадзіны то ніхто не будзе ездзіць у такую краіну нельга зрабіць з краіны турыстычную краіну бо нельга рабіць нешта для турыстаў а можна рабіць нешта для сябе саміх калі нам самім будзе утульна ў гэтай краіне калі мы самі будзем по гэтай краіне падарожнічаць у якасці такіх унутраных турыстаў тады гэта будзе цікава таксама і людзям з іншых краінаў калі калі мы паміж пачынкам на беларусі і адпачынкам дзе-небудзь у іншае месца абіраем іншае месца дзе больш утульна больш зручна больш ветліва то сюды таксама канешне ніхто не паедзе а Немалады паляк Александр вельмі даўно жыве ў Амстердаме, працуе на радыё. Нашу частку свету ведае выдатна. Але ў Беларусі не быў ад савецкіх часоў. Паследні такой большой рэпартаж о Беларусі быў лямон о том, што здесь диктатура. Апошні рэпартаж пра Беларусь быў у Лемонт. Пра тое, што тут дыктатура жывуць няшчасныя людзі і ў парках усе п'яныя ляжаць у фрустрацыі. Натуральна, такога я не чакаў. Чакаў чагосьці накшталт. У несвабоднай краіне жывуць несвабодныя людзі і яны няшчасныя. Вось такі стэрэатып. Прыехаў сюды і ўбачыў абсалютна свабодных людзей. Вядома, павінны быць і несвабодныя, але я кантактаваў тут са свабоднымі людзьмі, якія гавораць адкрытай мовою тое, што думаюць. А яшчэ нечаканая самае што мяне тут ударыла ў галаву нейкім сталінскім молатам быццам гэта капсула часу сайнс-фікшн вы павінны паставіць десятсяцметровыя сцены вакол краіны і браць агромністыя грошы за прагляд сталінскай архітэктуры ў натуральным выглядзе шкада людзей якія сярод гэтага жывуць і нічога ў іх болей няма гэта вядома шкада жыцця не бачу людзі чыстенькія прычасаныя а жыццё дзе гэта чыстата вар'ятні чыстенькія все чысці прыбрана все э, прычасана і хараша і прекрасна а жыць она где ну это чыстата сумасшедшего дома а А можа сапраўды гэты амстердамскі паляк мае рацыю і беларусам трэба захоўваць ды песціць сваю сталінскую спадчыну як галоўную турыстычную цікавостку. Все гэтыя лініі Сталіна, забудовы 50-х гадоў ды стылізаваныя пад тую эпоху ліхтары і бетонныя вазоны гаворыць міхал анімпадыстаў калі браць толькі камерцыйны бок гэтай справы то мне здаецца што значна перабольшаная цікаўнасць да такіх запаведнікаў бо можна паставіць себе на месца турыста ці паехалі бы у карею каб паглядзець на сапраўдны запаведнік сталінскі наўрад ці гэта цікава Гэта цікава паглядзець па тэлевізары, седзячы дома на утульнай канапе, а ехаць туды і выканацца гэта ўсё. Гэта не зусім турызм. Гэта для такіх вялікіх аматараў, палітычнай экзотыкі, но ну, такіх людзей вельмі мала. Хто б там што ні казаў, а для беларусаў паняцці блізкага і далёкага замежжа не пусты гук. Адна справа гутарыць з прадстаўніком суседняй краіны і зусім іншая з астатнімі замежнікамі. Нават самы імперыялістычны скептычна настроены расеец ведае, куды ён прыехаў. А вось слухаць заходнееўрапейца для гэтага трэба мець шмат такту і невычэрпны запас ветлівасці. Бельгіец Фред прыехаў у нашу краіну ў журналісцкіх справах. Ён аб'ездзіў паўсвету, быў і ў афрыцы і ў лацінскай амерыцы, бачыў вайну Югославіі і чачэніі і назіраючы з якім захапленнем ён аглядае менск міжволі думаецца што ехаў чалавек альбо на фронт альбо ў канібальскія джунглі Гэта um, было для мяне сюрпрызам усходнееўрапейская краіна, якую я ніколі не бачыў. Вуліцы ў горадзе вельмі чыстыя, настолькі чыстыя, што нагадваюць швейцарскія. Шмат прыгожых будынкаў, шмат кветак, нешта падобнае да савецкага саюзу. Але гэта, вядома, значна меншае за савецкі саюз. Людзі вельмі добрыя, вельмі сціплыя, вельмі дружалюбна настроеныя, заўжды гатовыя дапамагчы. Калі гэтая краіна не будзе ізаляваная, яна стане фантастычным месцам для турыстаў. Тут вельмі шмат прыгожай прыроды, дзе можна адпачыць. А турысты пра гэта дасюль не ведаюць. Галоўная праблема гэтай краіны гэта яе ізаляцыя. Калі я сюды ехаў, я думаў, што знайду нешта накшталт старой рассеі, але на маё здзіўленне гэта не так такія чыстыя вуліцы дагледжаныя дамы гэта не падобна на старую рассею я думаў што тут будзе бедная ўсходняя краіна але яна значна менш бедная за румынію Румынія. заўжды кепска стрымліваю эмоцыі, калі чую ад заездных заходнікаў гэтае Олд Раша. Ужо хутка 15 гадоў, як Беларусь горда існуе на мапе свету, а ў іхных уяўленнях нічога не мяняецца. Як быццам на захадзе мапы не друкуюцца з 1990 году. Міхал анімпадыстаў ніякай загадкі тут не бачыць. Замежнікі не суседзі, які з намі не мяжуюць, яны абсалютна не ведаюць, што такое Беларусь. І розныя ўскосныя факты гавораць пра тое, што яны ўспрымаюць нас довольно-таки дрэнна. Мы людзі все ветлівыя, вы ніколі не пачуеце ад э, замежніка нейкі негатыў у адрас беларусу. Але вось гэтыя кні прыемныя здзіўленні па прыезду сюды на Беларусь, што у вас тут так добра мы не чакалі. Яны сведчаць пра тое, чаго яны чакалі. У сучаснай Еўропе не ўсе краіны ўжываюць назву Беларусь калі ўзнікла Рэспубліка Беларусь, то іншыя краіны павінны былі прыняць гэтую назву у дачыненні да Беларусь. Але гэтага чамусьці не адбылося. Таксама дзіўна, чаму гэтага не адбылося. Багата краіну чамусьці пакінулі вось гэтую формулу белая Росія. і Нямецчына і Галанды і Данія, натуральна што калі чалавек у сваёй мове ведае краіну белая рассія так ён і успрымае гэтую краіну як частку рассіі а як нешта самастойнае незалежна і растлумачыць чалавеку што мы называемся белая рассія но мы совсем не белая совсем не рассія это складана і гэта складана зрабіць тым людзям якія спрабуць нешта распавесці пра Беларусь і давесці што гэта іншая культура іншая гісторыя іншая краіна але думаю што тут больш нашай вінны што мы і не змаглі, замацаваць вось гэты тэрмін Беларусь. Радыё свабода вострая брама. Наша краіна вачыма замежнікаў. Наталка, Юлія, Маргарыта, Фред і Алекс у матэрыяле з метрабартосіка з каментарамі Михала Анімпадыстава. А ці не ёсць цікавасць свету да нас той самай лякмусавай паперкай нашага нацыянальнага аздраўлення. І чым больш замежных гасцей прыязджае ў Беларусь, тым болей шанцаў у беларусаў стаць нармальнымі людзьмі, як у вачах іншаземцаў, так і сваіх уласных. Міхал анімпадыстаў са мною нязгодны. Я думаю, што можна таксама такую карціну намаляваць, што колькасць замежнікаў пабольшала. Але ты замежнікі яны едуць у вас Русланд, А мы яшчэ самі не разабраліся, хто мы такія. А яны ўжо прыязджаюць з гатовымі сваімі установкамі. І нам дапамагаюць разабрацца, што тут у вас сапраўды вайс руслан, дзе самавар. А беларусы ж яны такія людзі, што ім спрачацца складана, ім прасцей пайсці на паваду калі нехта прыязджае замежнікаў ну а цяпер пожалуйста рускі чай приглашаем на рускі чай чаму этот рускі чай абсалютна незразумелая просто ну людзі яны ўжо гатовы падыгрываць гэтым стэатыпам спачатку трэба разабрацца самім беларусам хто яны якая ў іх сістэма каштоўнасцяў што ім падабаецца што не вывучыць сваю гісторыю больш-менш хаця б і вось тады яны могуць быць цікавы свету пакуль гэтага не адбылося цікаўнасць э, да беларусі будзе цікаўнасцю да рэгіёна расійскай імперыі і ў гэтым сэнсе канешне мы будзем прайграваць перад іншымі расійскімі гарадамі іншымі расійскімі рэгіёнамі Дык што такое Беларусь для свету няўцямная пляма на глебусе незразумелая белая расія сталінскі атракцыён аазіс для апошняга пакалення савецкіх людзей Беларусь не самая худшая не ведает сама не самая лепшая не самая прыгожая краіна Беларусь она як, як ну, і самі беларусы она такая шэрая хотя шэраг это вельмі прыгожы колер і ім таксама ёсць шмат пазітыўных фактараў і момантаў і мне вельмі падабаецца шэры колер Беларусь такая вельмі далікатная тваю прыгажосці і у Беларусь цяжка раскусіць адразу, адразу адчуць. І калі вось адчуеш гэты дух і гэтую прыгажосць і гэтую спецыфіку, то ты ўсё нармальна, шмат людзей, якія прыязджаюць Беларусь і праз нейкі час проста ўжо не могуць без яе. Просто хварэюць на Беларусь. Трэба больш уважліва, глыбока азірнуць і адчуць гэта ўсё. будь я менеджером турызму, дык завабліваў бы замежнікаў у сённяшнюю Беларусь не сталінскімі запаведнікамі і несумнеўнымі сафары ў чарнобыльскай зоне, не чысцінёй менскіх вуліц і ліцэнзіямі на адстрэл кабаноў, не нясвійскім замкам і не падпольнай рамантыкай тутэйшых апазіцыянераў, а тым, што называецца чыстым жанрам. Наш сённяшні жанр гэта абсурд пачынаючы ад загадаў правіцеля ўсімі сіламі развіваць турызм ва ўмовах калі мы збіраемся канчаткова разарваць дыпламатычныя дачыненні з польшчай а там і зусім еўразвязам прыязджайце госцікі дарагія адведайце краіну сервіс якой пакажа вам як вас тут чакаюць тут ніхто вам толкам не растлумачыць куды вы прыехалі і самае галоўнае навошта у Вось наш сённяшні сапраўдны эксклюзіў. А дадаць сюды тэатральны фестываль імя Эжэна Йонеска і літаратурнае чытанні імя Джорджа Орвела. Аздобіць гэта праслухоўваннем селектарнай нарады, наведваннем лініі Сталіна і экскурсіяй у КГБ праглядам БТ і сувенірамі ў выглядзе кнігі скаргаў і прапановаў. Словом, шмат чаго можна прыдумаць. Галоўнае адразу папярэдзіць, што едзе чалавек у краіну абсурду, дзе ў поўнай меры пазнаёміцца з гэтым жанрам шмат знойдзецца ахвочых. думаю пры добрай рэкламе па ўсім свеце шмат, бо цяжка прыдумаць, дзе яшчэ абсурд існуе ў такім чыстым выглядзе что до нас самих, дык такая турыстычная інтэрпрэтацыя нашай краіны і нас пазбавіць ад бясплённых развагаў пра тое, дзе мы жывем, які ў нас цяпер лад і што з намі будзе заўтра. Thank you.